naam mhadhara mhadhara wetu wa leo utazungumzia al-istikhara wa fiha sab'a nukat, tutazungumzia kuhusiana kumtaka Allah kheri ya jambo lolote ambalo unataka kuliingia, kumtaka Allah kheri ya jambo lolote unalotaka kuliingia ni sawasawa. Unataka kufungua duka, basi unatakikana ulite istikhara, umombe Allah kheri ya jambo hilo unataka kuingia katika college unaomba nafasi katika college basi unamuomba Allah istikhara ya jambo unalotaka unataka kugombea nafasi yoyote katika nafasi za uongozi pia unatakikana ulete istikhara unataka kuingia katika sala la mafungamano kati ya watu wawili kati ya mume na mke kwa maana ndoa pia unatakikana ulete istikhara umwombe Allah kheri ya jambo hilo na hasa hasa leo hii tunazungumzia kumtaka Allah kheri katika swala zima la ndoa na hii ni nukta ambayo inatugusa sote sisi tuliomo humu kwa nini natugusa kwa sababu hakuna miongoni mwetu hata mmoja humu ambaye hajabaleghe lakini kwingine kuna mtu hajabaleghe kwingine inawezekana kachelewa inawezekana lakini nadra sana kwa maana kila aliyomo humu tayari ni mtu mzima anataraji katika maisha yake awe na mwenza wake awe na kiliwazo chake cha mtu ambaye atamliwaza katika maisha haya na ndoa ni mambo mawili tu la thalitha lahuma ndoa ima ni kufanikiwa hapa hapa duniani kufanikiwa katika maisha ya kifamilia au kufeli katika maisha ya kifamilia ni mambo mawili tu la thalitha lahuma Kwa hiyo ikiwa umeingia katika ndoa na ushafeli, kuna sehemu kubwa sana ya kuweza kutengeneza tena ukarejea tena na ukapasi uko vizuri sana, tofauti na maswala haya ya kusoma kwamba ukipigwa ukishakufeli inabidi utafute kazi ya kufanya huko nje, kama ni kuuza nazi kufanya nini, unajua mwenyewe lakini katika ndoa ukifeli unaweza ukatengeneza tena na ukarejea tena upya ndoa ikawa safi sana kwa hiyo wasikate tamaa wale ambao ah bwana nimeolewa lakini ndoa yangu mashaka matupu unaweza ukatengeneza ndoa yako katika istikhara tunazungumzia nukta saba jaribu kuzifupisha sana hizi ili nzimalize nukta saba hizi kwanza istighara lughatan wa shar'an. Istikhara kumtaka Allah kheri ya jambo lolote, hasa jambo la ndoa, kilugha na kisheria, sababu nazungumza na wasomi, kwa lazima twende vile vile kisomisomi na twende kipwenti, twende kwa dalili nukta ya pili itakuwa kaifiatu salatu listikhara namna ya kusali sala ya istikhara utasali vipi sala ya istikhara na je istikhara ita, inakuwa baada ya kutafuta mchumba ushamuona lakini bado hujenda kuposa kwao au istikhara inakuwa baada ya kwamba mchumba ushamuona ushamposa kwa hiyo baadaye ndio naleta istikhara wakati gani hasa istikhara inaletwa nukta ya tatu itakuwa fawaidu istikhara faida zinazopatikana katika jambo la kumtaka Allah kheri istikhara nukta ya tano itakuwa hal yakunu jawabu istikhara fi manami je jawabu ya istikhara jawabu yake inakuwa katika usingizi kwa maana ni misali sala istikhara ya kumwomba Allah jua juu ya heri ya duka fulani ambayo nataka nifungue mlango wa duka kwa hiyo nasubiri majawabu yake katika ndoto katika ndoto yangu nikaota kwamba duka laingia moto kwa ah, hapo sasa tabini nisiingie katika biashara hii je jawabu istikhara inakuja katika ndoto nukta ya sita ahmiyatu ta'limi ziwaj liman yarju zawaj umuhimu wa kujifundisha kuchukua mafunzo ya ndoa mwanzo kupata mafunzo ya ndoa kwa wale ambao wenye kutaraji kuingia katika ndoa kuoa ikiwa mume mwanamme anataka kuoa au mwanamke anataka kuolewa kuna umuhimu sana wa somo la ndoa kimafunzo kiakhlaki na kitabia na kiuzoefu mafunzo ya akhlaki kitabia na kiuzoefu naam na hasa hasa kiuzoefu wenyewe ni kama vile mtu anapojifundisha gari lazima ukamate skani akuongoze yule mwenye kuendesha gari basi katika ndoa inabidi wafuate watu ambao washaoa wakupe ushauri zaidi kuliko mtu ambaye hajaoa usije ukamtaka ushauri mtu ambaye hajaoa ibana eh nataka ushauri jambo la ndoa ah mashaka tu na chochote sijitie tabuni bure atakuvunja moyo au umetaka ushauri kwa mtu ambaye hajaingia katika ndoa alafu mtu huyo mwenyewe ni mchupuko unataka ushauri kwa mtu mchipuko atakwambia mazali maziwa inapatikana kununua ng'ombe wa nini huyo si yeye lakini nataka ushauri kwa mtu ambaye kishaingia katika ndoa mzoefu, ana miaka ishirini katika ndoa, mtu mzima. Kwa hiyo wanaume nawajua vizuri, na kwengine kishapata mtihani kuoa, kuachika, kuolewa, kuachika, mzuri sana huyo, anajua vizuri. Au yule ambaye kashaoa ana mke mmoja wawili, au kamaliza kisahani Unajua kumaliza kisahani? Kumaliza kisahani si kumaliza mpunga kwenye sahani. Hiyo ni ni lugha, ni istilahi hiyo. Hiyo ni istilahi, istilahi ya watu wa ndoa. Maana kila watu na istilahi zao. wewe mnajua, mmefika huko mliopita form 1 form 2, kuna istilahi mshasoma. Kuna istilahi za watu wa mahotelini wana zao vile vile wale e bana naomba chai moja na mkate mmoja hiyo lugha ya ajabu kwelikweli lakini ndio stilehi zao hizo yani chai chai kwani kuna mbili lakini anasema nataka chai moja ndio stilehi zao basi katika ndoa vile vile kuna silahi zake vile vile lakini hayo msiyachambue sana tutakuja kuingia ndani nukta ya mwisho itakuwa al-umuru ba'da zawaj mambo unatakikana kuyafanya baada sasa ushaoa na mke sasa na leo ndiyo siku ya siku ya pili katika dunia dunia ni siku mbili za furaha siku ya kuzaliwa na siku ya kuoa siku ya kuzaliwa na siku ya kuoa kwa hiyo ushaoa na mwanamme humjui hata alivyokaa, yani unaogopa kuliko unaogopa simba. Na kama mwanamme vile vile hajawahi kumtania hata mwanamke, kwa yeye anaogopa kuliko anapogopa chui. Anjikaza tu mwanamme. Kwa hiyo kuna mambo baada ya kuoa, sasa ushaoa, na sasa tuingie katika uchambuzi wa nukta hizo. nukta ya kwanza tumesema alistikhara lughatan wa istilahan al-istikharatu istikhara ما هي استخارة استخارة لمين استخارة لمين الاستخارة لغة طلب الخير نكتاك خيري في شيء katika jambo lolote unataka kheri ya jambo lolote ile jambo lolote unataka kheri zako uzipate ndio maana istikhara asili yake ilikuwa khair asili yake ilikuwa ni khair au khayyara au khara khara ala wazni fa'ala ikawa istikhara ikawa ni mazidi istikhara mazidi thulathi neno ni suda ni sudasie alafu sita istikhara tu ay talab al khaira istikhara ay talab al khaira moja katika maana yake wazni huu na maana sita huu lakini maana yake moja mashuhuri talab al fi'l kutaka kitendo kwa watu ambao wamepita katika mambo ya sarfa wamesoma matn al-ajrumia wamesoma shadh al urfi au tatbiku sarfi wamejua wazni huu ni talabu alfil kutaka kitendo kwa alistikharatu kutaka khairi wewe unataka khairi fi shay katika jambo lolote ndio maana ya istikhara kilugha ni kutaka khairi si kutaka kuoneshwa nzini a ni kutaka khairi tu wa وشرعا الاستخاره هي العباده sheria ni kutaka kheri fil ibada katika ibada ndoa ni ibada kutaka kheri katika ibada الاستخارة هي العبادة في الإسلام لا وقتا محددا لها الاستخارة هي وقت معلوم ليبنجيوا كم استخارة الفجيرة أو جيوني أو سيت استخارة وقت وقت Istikhara kumtaka Allah kheri ya jambo lolote ni wakati wowote, kiamua tu kwamba sasa wacha nimuombe Allah, basi unaingia kumwomba Allah. Lakini istikhara inakuwa baada ya kutaka ushauri, istikhara inakuwa baada ya kutaka ushauri wa jambo. Yani usiingie kwenye istikhara kabla ya kufanya ushauri, taka ushauri wa jambo lako unalotaka kulifanya. Na ndoa, eh bwana, nataka nioe sasa unanishauri nini ndugu yangu mwalimu wangu nataka kuoa eh na nataka nioe naam una una sababu yoyote ile ya kimaisha unayo kazi yoyote ya kujiendeshea kupata kipato ah mpaka sasa hivi kazi sina lakini nataka nioe ah, kwanza hebu tafuta sababu sababu si lazima uwe ni mwajiriwa serikalini la hata uko na kazi zako binafsi na shughuli zako binafsi na kisoko chako ni fundi seremala fundi wa magari fundi injinia unajenga majumba au ni kibarua tu ili mradi uwe na kazi kazi ni heshima sababu nayo eh, sababu nayo basi je ushapata ushamuona mwanamke mwenye sifa za kustahili kuolewa ah bado sijapata bado sijapata kwa hiyo lazima mshauri mwanamke mwenye sifa za kutaka kuolewa hizi hizi hizi si wanawake wote wana sifa za kuolewa na wala si wanaume wote wana sifa za kuoa kinyume na watu wanavyofikiria watu wengi wanafikiria ah kwani sifa za kuolewa ni nini sifa za kuolewa uwe mwanamke una mwili wa kike kike umechanika vizuri basi una kifua cha kuangalika una tumbo dogo katika sehemu yako ya makalio kidogo vutia, vutia ah hizo ndo sifa yani huo ndo uoni wa wanawake wa leo au ndo mtazamo wa wanaume wengi kwamba mwanamke awe na sifa hizi hizi sifa hizi bado hizi sizo tuje kuona mbele kidogo Naam. Kwa hiyo ushauri kutaka ushauri kupata ushauri mzuri basi naam hapo sasa ndio unaingia katika kuleta istikhara najaribu kwenda spidi kidogo ili hizi nukta tuzimalize naam kaifiatu salatu istikhara namna sasa ya sala ya istikhara ushataka ushauri mchumba ushamuona mwanamme au mwanamke ushazungumza na baadhi ya watu wanaambia yule yuko, yuko huru yule yule yuko huru kwa maana hajenda mtu kukosa maana usije ukafanya makosa mwanamme unakwenda kusali istikhara ya mwanamke fulani kumbe ni mchumba wa watu <laughs> hili ni kosa kubwa sana hili kuna watu wanaboronga sana piga istihara zake wewe namsalia mtu <laughs> huyo mtu mwenyewe ni mchumba wa mtu na wanawake wa chuo ndo kabisa wote wana chumba zao sasa mashaka uliza kwanza usije ukaingia katika mkenge kwa hiyo dua ya kuleta istikhara watakunu بأن يصلي المسلم ركعتين من غير الفريضة استخارة inatakikana iwe ni rakaa mbili tu ambazo sio za fardhi rakaa mbili ambazo sio za fardhi rakaa mbili na atasoma sura mutayassar min alquran chochote kidogo dogo tu asibstiara akapiga bakara nzima sura tu ndogo hivi basi rakaa mbili ويسلم نبي salam lakini sala hii aisali sallu kama raaitumuni usalli asija vitu ambavyo mtume ajifundisha usije ukasali sala hii tena ukaingia katika sala nawaitu usalli salatu istikhara rak'ataini lillahi ta'ala imaman au maamuman manufaa unababaika yani unasali peke yako lakini bado unasema imamu kama mimi imamu hapa hii imamu gani wewe si peke yako umemuua umetoka wapi kwa hiyo ukiswali useme vitu ambavyo ndivyo tia niyatu inamal amalu binniyati Allahu akbar na ukifunga mikono funga mtume alipofunga mikono usije ukafunga mikono katika mbavu Allahu akbar mikono yenyewe umeweka hivi <laughs> au mikono ukaweka chini ya kitovu kabisa Allahu akbar la funga pale mtume alipofunga ima kifuani ima tumboni au juu ya kitovu njia zote hizo zimekuja sali soma kwa utaratibu lete dugu ya kufungulia sala soma sulfata na sura nyingine nenda katika rukuu <coughs> sema subhana rabbil azim wa bihamdi mara tatu rejea katika rukuu sami allah alhamida kama kawaida rakaa mbili hizi ukimaliza assalamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله leti azkari baada sala msalie mtume Allah kisha baadaye ndo utaomba dua hii ifuatayo hii ndo inaitwa dua istikhara kama labda hujawahi kuisikia basi nunua vitabu viko vitabu vya vya dua dua inasema Allahumma inni astakhiruka we Allah kika mimi nakutaka khairi biilmika kwa elimu yako wastaqdiruka na nataka uniwezeshe biqudratika kwa uwezo wako wasaluka min fadlika alazim na nakuomba katika fadhila zako kubwa na kuomba unipe katika fadhila zako kubwa Allah ni mwenye fadhila nyingi mali nyingi dunia yote hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka taqdiru wala aqdiru ewe Allah wewe unaweza na mimi siwezi kitu wa ta'lam wala a'lam ewe allah unajua na mimi sijui kitu wa anta allamul ghuyub na wewe ndio mjuzi wa mambo yote yaliyofichikana allahumma in kunta ta'lam ewe allah kwa vile umekuwa ni mwenye kujua anna hadha al-amra hakika jambo hili halafu ndio nilitaja ile jambo lenyewe azwaj jambo la ndoa au namtaja huyo mchumba wako simtaji jina hapa kwa sababu sije kama usazi wenyewe kumbe naye shamponti mtu zamani la kwanza mimi nishamaliza kisahani kwa hiyo hata una pa kulipata kwa maana eh, ile ninasema istilahi ya watu wote nini nishamaliza kisahani ambapo maana yake sikuitaja maana ya kumaliza kisahani maana yake ushaoa wake wote yani wake wanne yani hakuna nafasi tena naam inna hadha al-amra kika jambo hili la ndoa au ya mtu fulani khairu li ni khairi kwangu mimi fi dini katika dini, katika dini yangu kwa sababu huyo unamwoyo anawezekana na khairi nyingi sana katika dini yako wa maashi na maisha yangu wa akibati amri na mwisho wa jambo langu yani katika ndoa mambo matatu dini maisha na mwisho wako ikiwa ni kheri katika dini yangu lazima umwombe Allah kheri katika dini yako kheri katika maisha yako na mwisho wa umri wako haya mambo muhimu sana ajilihi wa ajilihi lifanye jambo hili liwe haraka haraka au licheleweshe kidogo faqduruhu ewe Allah nikadirie jambo hili la ndoa li kwangu mimi wayasir li nipe wepesi katika ndoa yangu hii amponteindi thumma barik li fi kisha Allah nibarikie katika ndoa yangu kuna watu nabarikiwa sana kuna watu wakiingia katika ndoa subhanallah Allah anawafungulia milango ya riziki zake nyepesi sana wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ikiwa unajua kwa vile Allah ni mwenye kujua hakika jambo hili sharu li ni shari kwangu mimi jambo la ndoa hilo fi dini katika dini yangu wa maashi na maisha yangu wa akibati amri na mwisho wa jambo langu ajilihi wa ajili la haraka sana au baadaye ikiwa jambo hili lina shari fasrifu anni lipeperushe liondoshe kwangu mimi kwa hiyo dua istikhara kisha kumwomba Allah basi mwachie Allah subhanahu wa ta'ala wasrifuni anhu na mimi niepushe mimi katika jambo hilo huyo mtu niepushe mimi kwangu mimi na yeye muepushe na mimi waqdur li alkhaira nikadirie khairi nyingine haithu kana popote ilipo thumma ardhini bihi kisha nirizie jambo hilo mbele hiyo ndiyo dua ya istighfar hiyo ndiyo dua ya istighfar فوائد استخاره فائده sasa za istikhara faida za istikhara faida za istikhara ni kama faida za dua yani faida za dua ndiyo faida za istikhara faida za dua dua yoyote inaondosha mabalaa dua yoyote atilie mbali istikhara dua yoyote inaondosha mabalaa kwa istikhara inakuondolea wewe mabalaa ambayo kwingine katika ndoa ilikuwa iko kumbe Allah anakuepusha nayo faida ya dua inaondosha qadar ambayo Allah kashakadiria ukiingia katika ndoa kuna msuko kadhaa kadhaa kadhaa kadhaa huo utakupata lazima kisali istikhara basi yote ambayo Allah aliyakadiria anayaondosha kwa hiyo mtu akishafanya hivyo basi najaribu kufupisha kwa sababu tuzipate hizi nukta amesema ibn qayyim wa hadha mawdhi'u yaqlit fi kathiran min an-nas pala hapo wanachanganya wengi katika watu wanachanganya vipi hata ala dhalika ba'dihim paka inakurubia jambo hilo kwa baadhi yao jambo ambalo anataka kulifanya ila tarki dua antakikana alete dua aleti dua haleti istikhara yani kuna watu wanaingia katika ndoa istikhara yeye hana habari kabisa muhimu kwa yeye kama ni mwanamke mama kabati la milango mitatu tayari tayari mwanangu mama dressing table ishachongwa mwanangu tayari mama kitanda cha futi kumi kwa kumi tayari tayari mwanangu utasema nitakwenda kucheza uwanja wa mpira kitanda kikubwa kinene mama godoro nene tayari tayari mwanangu dua istikhara anaisahau mtu wazama annahu la faida fi kuna watu wanasema dua ina faida yote hakuna haja ya dua wewe kifaa ushakiona mwanamke usimuona dua ya nini tena lianna almas'ula kwa sababu mwenye kuomba in kana kad kaddarana lahu wala buda ikiwa mwenye kuomba yani Allah kisha kadiria tena dua ya nini anasema huo ni ufahamu mbaya sana kwa watu lazima umuombe Allah kwa sababu dua ndio ibada adua huwa alibada na iko hadithi inasema dua umuhu alibada huwa hadithu dhaifu hiyo hadithi ni dhaifu وقال قسمه وطلب ما ينفع الداعي faida za dua ni kutaka yale ambayo manufaa kwa muombaji muombaji anaomba manufaa wa talab alkashfi anaomba kuondolewa ma yadhuru yatakao mdhuru au dafu au anaomba azuiliwe madhara kwa dua inazuia ina, ina madhara na Allah liwalaumu sana watu walioacha kuomba dua Allah anasema falaula rijaahum ba'suna tadarra'u ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا mbona basi pale ilipoajilia adhabu yetu tadharrau kwa nini wasinyenyekee hakunyenyekea watu wao mpaka tukawateremshia adhabu walakin kasat qulubuhum lakini nyoyo zao zimekuwa ngumu wazayyana lahum shaytan shetani akawapambia wao ma kanu yaamaluna yale ambayo walikuwa wakifanya yale waliokuwa كيف أهمية الاستخارة مهم واستخارة قال بعض أهل العلم من أوتي أربا لم يمنع أربا من kupewa mambo matano hatozuiliwa mambo matano haya ni maneno ya hikma ya nazuni si hadithi ya mtume hii wala si maneno ya maswahaba haya haya ni maneno ya wacha Mungu mwenye kupewa mambo manne man utiya arban mwenye kupewa mambo manne lam yumna arban hatazuiliwa mambo manne man utiya tauba jambo la kwanza mwenye kupewa toba yani mtu huyo kawa ni mwingi wa kutubia lam yumna kubul kabul hatazuiliwa kukubaliwa toba yake masal amepewa toba hatazuiliwa kukubaliwa toba jambo la pili wa man utiya istikhara huwa makanu shahid mwenye kupewa istikhara lam yuna khaira hatazuiliwa khairi ya ndoa yake mazal hakuzuiliwa istikhara hatazuiliwa khairi jambo la tatu wa man utiya mushawara mwenye kupewa jambo la kutaka ushauri yani we kila jambo lako nataka ushauri kwa watu moyo wako mwepesi laini mara nyingi unapenda ushauri lam yuna sawab huyo hatazuiliwa kupatia atakuwa anapatia sana ukitaka ushauri sana utapatia sana na ukijifanya unajua sana utafeli sana hata katika masomo utaka ushauri kwa mwalimu mwalimu nataka ushauri kidogo somo hili ni gumu kwangu mimi ni gumu njia gani nifanye mpaka somo hili liwe kwangu mimi laini kitabu gani nisome sababu si vitabu vyote unaweza kuvikuta katika chuo kikuu chuo kikuu imekusanya vitabu vyote la ni jitihada yako mwenyewe kwa hiyo mwalimu atakuongoza kitabu kizuri ili ufanikiwe katika somo lako ni kitabu kadhaa kadhaa kadhaa lakini pia kitabu hichi kina misamiati migumu ili misamiati hii uielewe tumia kamusi kadhaa kadhaa kamusi hili ni zuri sana katika misamiati ya somo hili hiyo ni njia wewe utafanikiwa kwa hiyo mwenye kutoka ushauri huyo hatazuiliwa kupatia wa utia shukra na mwenye kupewa kushukuru yani wewe ni mtu mwenye kushukuru sana lam yumna almazid hatazuiliwa ziada kama unashukuru sana basi ziada huzuiliwi utakuwa unapata sana وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعم قال ابن ثيمين أن العبد يمضي في حاجته mja huwa anapita katika haja yake baada istikhara baada istikhara haja yake anaifanya baada istikhara fa in raa taisiran ikiwa atauona wepesi atama amalahu atatimiza jambo lake wa iraa ghaira dhalika akiona uzito ihtaja matajizo nukta ya tano hali yakunu jawabu istikhara fi manami je jawabu istikhara inakuja katika usingizi yani shasa istikhara sasa nasubiria jawabu na hapa ndio pala muhimu sana hasa kwa wanafunzi maana kila mmoja na mashaka yake cha kusali istikhara anasubiri ndoto binti kishamsalia istikhara ni istikhara yenyewe haikuwa ya kisuna hiyo kusali kwenyewe alisali kijabu jabu kuna mtu limdiriki sema mimi nataka niswali swala mguu mmoja ustaz maana umesali mguu mmoja tumesimamia Allah lama kuonee huruma sala <laughs> gani mguu mmoja kitabu gani umeipata Amie tu cha Mungu wangu ni wacha nisali kwa mguu mmoja kwa hiyo katika istikhara vile vile kuna mambo ya ajabu mtu akishakusali istikhara anasubiria ndoto kwa hiyo ndoto anasubiria mwenyewe anaota kamota bikizee kaja ndo mkewe eh. anakwambia ah shasali istikhara lakini kanjilia bikizee ajabu ndo mke wangu Ah, hapa hapa pana ndoa bora nikatishe jambo la kusubiria jawabu katika ndoto halipo waislamu ile jambo halipo sisi wengi vijana karibu sote mtukulizana kila mmoja aliwahi kusali istihara akasubiria jawabu ya ndoto itokezea mara moja rafiki yangu mmoja kanaambia bwana nimeota nimeota na kwenda kukosa sehemu fulani kwa hiyo naomba ustazi ukaniposee hiyo sehemu mimi kaota afa naambia mimi nikamposee <laughs> ah nikamwambia mimi sehemu mazali hujapajua sehemu sehemu akanlazimisha tende eh. kambia haya kisu kimefika mfupa twende lakini nenda nikaangalia nikaangalia ndana sema sema naenda kuangalia hayo maajabu hapa nakwenda kuangalia maajabu tu tukenda watu wawili tu mpaka katika ile nyumba ambayo akasema mwenyewe kaota wataumo yuko mtoto mzuri sana tukagonga <laughs> nikamwambia zungumza wewe wewe ndio uloleta tukakaribishwa karibuni sana alhamdulillah kaambia zungumza maana sikini nizungumza nini mimi zungumza wewe mwenyewe ah mama mimi nimeota maana nakuja katika nyumba hii kuna mtoto mzuri <laughs> nimekuja kuposa huyu mtoto ile mama akasema humu hamna mtoto isipokuwa mimi tu ama mtoto hamna na yule mama alikuwa umri ushaenda na mimi mtu wenyewe pia nina mume wangu <laughs> eh tukatoka nje kwanza ambaye naona badale bala umeliona hilo lakini ngoja nitumie utu uzima wangu tukarudi tena nikamwambia mama tutafutieni mtoto popote kama una mtoto mwenye adabu mwenye heshima ndugu yangu anatafuta mchumba kambia ah yupo tukaenda tukaoneshwa aka kina hajarizika naye sasa mwarabu na huyu si mwarabu sitakuwaje nikamwambia ndio huyo tuingie tu si ana dini na dini nasemaje fadhfar bidhati din tarbati yadaka ndio hapo hapo mnakudi nyuma ukaposa tukakubaliwa hamla amemua mpaka leo ana anaye lakini alifanya jambo la hatari kweli kweli kwenda kuposa kwenda katika nyumba ambayo umeota tu jambo la hatari sasa angekuwemo la bosi mwenyewe aje <laughs> situngejezia mapango naam هل يكون جواب استخارة في منام جواب استخارة inakuwa katika usingizi wala amal bistikhara la yatawaffaq wala ru'yati fil manam jambo la istikhara halifungamani na ndoto kabisa huoneshwi wala alaqa baina amraini wala hakuna mafungamano kati ya ndoto na kuwa kwa hukumacho wewe ukishakusali istikhara basi unaingia katika jambo lile baada ya kutaka ushauri hakuna kufanya jambo jingine kwa jambo la kusubiri jawabu ile jambo halipo naam tunamalizia nukta mbili za mwisho ahmiyatu taalimu ziwaj umuhimu wa kujifundisha ndoa umuhimu wa kujifundisha ndoa ndugu zangu vijana wangu kuna mambo mengi sana katika mafunzo ya ndoa hasa katika kuchagua mchumba ikiwa mwanamme au mwanamke hapo nitataja mambo tisa haraka haraka siyachambui an takuna mukhataba multaziman bitaalim alislam iwe yule mwenye kuposwa yule ikiwa ni mwanamke awe amefungamana na kujilazimisha na mafunzo ya dini ya Kiislamu na ikiwa ni mwanamme basi pia mwanamke mwangalie yule mwanamme je amejifunga katika mafunzo ya Kiislamu an takuna muhafadhatan ala salawati alkhamsi au huyo mwanamke adumu katika sala tano fi awqati katika nyakati zake au mwanamme naye vile vile awe na swali sala tano lakini ikiwa haswali kabisa kabisa huo ni mtihani wala usije ukadanganya nitamsuka kidogo kidogo nitamlea kidogo kidogo kumbe umependa tu basi nitambadilisha utambadilisha utabadilishwa maana wengine hubadilishi mwingine unambadilisha wewe utabadilishwa wewe hasa mwanamke ukimpenda anakubadilisha wewe maana una hana kosa eh amu ah, mungu sasa hivi usisali ah, basi mke wangu nitasali wakati mwingine subhanallah an takuna muhafadhatan mutamasikatan bisunna nabawia awe mwanamke anashikamana na sunna japo kiasi sio sunna zote japo kiasi tu au ameshikamana na sunna umuman kwa ujumla na ikiwa ni mwanamme ambaye ndio unategemea kwamba awe ndiyo mtarajiwa wako mumeo mume mtarajiwa alla yakuna musbilan bithiabihi asiye mwanamme mwenye kuburuza maguo yake kama suruali au kanzu isije kawe na burura ah nimpenda wale mzuri na mmehesam kanzu na burura mpaka chini huyo siye tumekatazwa wanaume kuburura makanzu yetu chini ama mwanamke akiburura chini huyo ndiye kanzu yake burura lakini kama ni mwanamke asiwe mutabarrija asiwe mwenye kujipamba wakati anatoka nje isiwe akitoka nje amepiga foundation sijui foundation sijui ni kitu gani uso unang'ara lakini uso tu sio mikono wala miguu ni uso tu yani ukimtokezea hafla unaweza ukakimbia kona hapa ndipo ini ni binadamu nzuri ajabu si mbaya awe mwanamke anajiheshimu Allah takuna mutahabban wala takuna mutabarrijan Allah takuna mutabarrijan asiye mwanamke mwenye kutoka pasina kujistiri isiwe anatembea akiwa amevaa jinzi mwanamke kavaa jinzi au kavaa buibui lakini kalipasua kwa hiyo suruali yake ya ndani refu inaonekana wanawake wa leo tembea buibui la peperuka alafu e, vipaja vyake vinaonekana ayakuna baidan an tanawul masqirat ikiwa ni mwanamke au mwanamme awe mbali sana na matumizi ya vilevi ikiwa ni bangi au chochote awe mbali lakini mwanamke ambaye analewa au mwanamme ambaye nalewa mtaelewana vipi hao ni katika baadhi na jambo la tisa antakuna muntazimatan bisharia islamia ye mwenyewe ajilazimishe kufata sheria za Islam tunamalizia nukta ya mwisho kabisa ya saba al-umuru ba'da ziwaj mambo ambayo unatakana kuyafanya baada ya ndoa najua na wengine karibuni wataolewa sisemi nani au ni wataje bora nisiwataje kwa hiyo haya leo yanamfaa haya yanamfaa na najua kuna wanaume humu e, baada ya miezi tu wiki mbili tatu nao wanakwenda kuoa nao vile vile kwa hiyo kuna mambo kuna mambo saba mambo saba nimepunguza mambo saba kabla ya kuolewa baada ziwaji baada ya kuoa ushowa tayari ushaingia ndani kama ni mume anatakikana awe mulatafatan zauja au ni mpole kwa mkewe indal bidai biha wakati anajenga ndoa yake au ni mpole bil qawli tayyibi mume ana maneno mazuri rifqi au ni laini rifqi na upole walina laini mume wa laini kwa mkewe amsemeshe maneno laini mke wangu nahitaji nahitaji nini mke wangu mke wangu tayari shakuandalia juisi hii hapa nijaze au nisijaze mke wangu nishauri ni mke wangu uwe na laini maneno laini si hapo ndo hivi hivi <laughs> hiyo ni hatari jambo la pili baada ya kuoa eh wad'u yadi ala muqaddimati ra'si az-zawja amshike kichwa mkewe baada kumoa amshike kichwa dalili ndio la kwanza amshike kichwa tunaona walioleolewa wameshikwa vichwa lakini pia litaka ukanyagwa miguu walikuwa wanataka ukanyagwa na wengine washakanyagwa miguu <laughs> hilo jambo la kukanyaga miguu halipo hilo kwenye kukanyaga mguu, hiyo jambo lipo. Ndio maana kuna kuna comedy kule kuna kuwepo, yaani ukikaa kwenye mguu mwanamke anarusha hivi mguu wake. Amna kukanyaga mguu, ni kumwekea mkono kichwani na kumwombea dua hii, bismillah allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalatha alayhi alayha wa undubika min sharriha wa sharri ma jabalat alayha. Ni dua hiyo na inasuniwa baada ya kumwoa na baada ya kumwombea dua hiyo baada ya kufika kwako au kwake mke basi kusali naye rakaa mbili na hivyo ndivyo walivyokuwa wamefanya watu wema waliotangulia nyuma alisali naye mkewe rakaa mbili mume ni ma, imam na mke ni maamuma sala nyepesi na mke awe karibu karibu sana na mumewe sio rakaa mbili mke yuko huko anaogopa awe karibu yani kumgusa kumgusagusa yule mumeo yule karibia kumgusagusa sio anamkimbia Allahu akbar asimke yuko hapo sasa kuna wake wengine waoga wa ajabu lakini mimi nitasali raka mbili zangu na wewe raka mbili zako wanamogopa mume asifanye hivi wayakula inda njima na aseme wakati wanastarehe wakati wanastarehe aseme allahumma jannibna shaitan wajanibi shaitan ma razaktana mwanzo wa starehe yani asisubirie mpaka mchezo ushakolea asisubirie hivyo na hiyo ni bida tunasikia watu wanasema shehe pale dua haiji dua inakuja vizuri haiji vipi wewe umechelewa kuileta dua wewe umesubiria gemu karibu inamaliza ndio unaita dua gemu ikianza ndio unaita dua unawahi vizuri tu dua sasa ukichelewesha ile dua huipati na ukipati sasa ile toto tuzaliwa hapa bala nasema toto kwa sababu hakuna dua iliombewa <laughs> huyo kaja tu na alipokuja madaktari wenyewe walipata pata piga mateke watu anzaliwa tu ya Allah naam kadhalika wayatawadhau na atatia udhu kati ya kitendo chao hizi ni katika nukta ambazo tumemaliza <laughs> basi tuache tumemaliza nukta hizo ndugu zangu sijazimaliza zote lakini tuziwache hizo hizo zinatosha allah ajalie haya ambayo tumeyasikia tuyafanyie kazi tuyakamate tuyatekeleze na Allah ajalie wale ambao wako katika ndoa iwe ni sababu ndoa zao kutengenea, na wale ambao hawajaoa basi Allah wape wepesi